Kemi dhe Olten, um, është duke mbrapa, por gjithsesi pjesë e programit, kështu që e përshëndesim, është, është ditë e mërkur, po? Ditë e mërkur. Data 26 mars. Ka rënë shi gjatë... Dhe do të vazhdojë të bjerë. Pjesës më të mirë të të djeshmes, kam përshtypjen edhe sot kështu do të jetë, mm -hmm. kështu që duhet një çadër me vete edhe për ditën e sotme, në qoftë se nuk e keni bërë në plan ta merrni, mendoj se duhet, është shok i mirë. Unë dje, a pardje, kur ishte, ishte Pardje më duket, po. Ndërsa edhe po e mendoja këtë që u dalim këtu edhe u themi njerëzve që sot duhet një çadër, sot unë s'kisha çadër. Ti s'e kishe marrë. S'kisha çadër. Mirë po, ç'faj kam unë është edhe edhe duhet të shkoja nga nga një vend, nga makina mm -hmm. tek tek një vend ku do të hyja. Po nuk isha dhe aq pranë. Kisha ndoshta 200-300 metra. Mm -hmm. Po intensiteti i shiut ishte aq i fortë. Në drekë sa që 200-300 metra bëheshe qull. Atë duhet shumë e gjatë. Dhe pastaj humbte i gjithë sensi i të vajturit atje, mm -hmm. sepse do ishe komplet i lagur edhe nuk mund të kryeje takimin që kishe bërë, veç vetëm të qaje pastaj që që mos u bëra unë. Kështu që bëra atë që mund të bëja, ndenja në makinë, prisja. Mm -hmm. Faktikisht isha pak. Kisha një orë kohë se isha para atje. Edhe ndenja lexova një libër, atë që kisha me vete. Ah. Pastaj e pashë nuk do të ndalonte shiu dhe u dorëzova. Mora një çadër plastike të tejdukshme që ime shoqe e ka blerë në Stamboll, që është qartësisht një çadër femrash me një uh, bish të bardhë, por është transparente, është thjesht kështu si qese, e kupton? Nuk e ka që të bëri po. Po, asaj i pëlqeu, i duk shumë uh, cute. Siç uh, siç tha dhe e bleu. Kështu që unë dola me këtë çadër, po. ishte e vetmja çadër që mund të mbuloja mhm. kokën. Po, ishte ose do të do të tregohesha i pasjellshëm edhe do të mm. humbisja një takim. Kështu që dola atje, fatmirësisht ishte vetëm 200 metra. Unë dhe në në kthim pastaj mhm. tek makina nuk nuk binte më shi. Nuk të duhej më çadra. Kështu që e, e mbajta atë çadrën e futa. Kam përshtypjen këtu brenda xhupit. Megjithatë, e mira e çadrave transparente është që mund ta përdorë edhe një mashkull, kështu që Se është e tejdukshme. Imagjino ta kishe çadrën për shembull të kuqe, flakërim. Po, të kuqe, flakërim, pak e dinë ka mbetë pa një çadër. Ose rozë të ndezur. Halli ishte ky njeri, se po të ishte rozë e ndezur, do ta kuptonin njerëzit që, ok, ka ngelur keq dhe ka kapur një çadrë çka ka mm, gjetur. Po edhe në këtë rast nuk ka problem. Duke siç është, sepse s'është aq, ok, e kupton? Nesër. Kompozitori austriak Franz Schubert dha në Vjenë koncertin e tij të parë dhe të vetëm në publik. Në vitin 1876 erdhi në jetë mbreti i Shqipërisë Princ Vidi. Në vitin 1879, Lidhja e Prizrenit vendosi dërgimin e një delegacioni të kryesuar nga Abdyl Frashëri në Europë për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve. Në vitin 1885, Eastman Kodak prodhoi aparatin e parë fotografik me film në Rochester të New Yorkut. Në vitin 1911, erdhi në jetë dramaturgu amerikan Tennessee Williams. Në vitin 1937, kultivuesit e spinaqit në qytetin Crystal në Texas ngritën një statujë të Popeit. Në vitin 1953, doktor Jonas Salk bëri të ditur një vaksinë të re që do të parandalonte poliomelitin. Në vitin 1975, Konventa e armëve biologjike hyn në fuqi, fillimisht në Londër, Moskë dhe Uashington. Në vitin 1982, lindi në Johannesburg princ Leka. Në vitin 1989, zgjedhjet e para të lira u zhvilluan në Bashkimin Sovjetik dhe Boris Yeltsin u zgjodh president i saj. Në vitin 2000, Vladimir Putin bëhet president i Rusisë. Në vitin 2000, Disa kuti me pesëdhjetë e pesë statujat e zhdukura të çmimit Oscar të lara në ar u gjendën të hedhura në një kosh plerash në Los Angeles. Në vitin 2001, u njoftua nga zyrtarët e qeverisë indiane se popullsia e Indisë në këtë muaj arriti në 1 miliard dhe 27 milion banorë, duke zënë vendin e dytë në botë që kalon shifrën 1 miliard pas Kinës. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 7 e 10 minuta në këto momente po shkon 7 e 11. Ne jemi këtu çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së Blendi bashkë me Jerin me tregoj se çfarë ndjen për mm. Uh, shoqërinë ku jeton sot në në këtë program, sepse kemi kemi vendosur diçka interesante. Do t'i lëmë që të zgjidhni tre mbiemra për të përshkruar mm. shoqërinë shqiptare sot. Dhe kam një tufë me mbiemra. Do të kam marrë të mirë dhe të këqij dhe në fund fare vendosa duke parë që mhm. secili nga njerëzit është kokë më vete. Mhm. Kuptova. Siç thuhet, në fund fare vendosa mund të zgjidhni ju. Ëm um, tre mbiemra që doni vetë. Shiko pak. Cilët tre mbiemra mm -hmm. do të zgjidhnit për të përshkruar shoqërinë shqiptare sot? Po. Rinore. Pozitive. Hipokrite. Mhm. Mm e kulturuar. Europiane. E dhunshme. Energjike. Injorante. raciste, optimiste, oh. e civilizuar, mm -hmm. arrogante, e lodhur, punëtore, brilante, servile. Këto janë disa që kam hedhur unë. Këto janë disa opsione. Këto janë disa që kam hedhur unë. Tani mm -hmm. mund mund të zgjedhësh nga këto Ose mund thuash e di çfarë Blendi uh, eh, asnjë nga këta mbiemra nuk më kënaq mua, unë do zgjedh këta tre mbiemra. Mm -hmm. Dhe ti zgjidh tre mbiemra që do vetë. Po, kështu që e lash të lirë në fund fare. Pra rinore pozitive, hipokrite, e kulturuar, europiane, e dhunshme, energjike, injorante, raciste, optimiste, e civilizuar, arrogante, lodhur, punëtore brilante, servile, mund të shtoni pastaj ku ti unë e ndershme, përgjumur. Mhm. Mm Parazite. Apo s'është fjalë. Po mund mund ta mund ta për. Si e shikon ti po. shoqërinë shqiptare sot? Domethënë ky është një eksperiment në në çfarë do dali prej prej secilit prej nesh, cili është mhm. mendimi i parë. Tani unë e di që të gjitha nga ato mbiemra gjen. Gjen individ që përfaqësojnë rinorin, gjen individ që përfaqësojnë optimistin, gjen individ që janë brilant, siç ka individ që janë injorant, të dhunshëm. Gjen dhe hipokritin. Hipokritin, servilin, absolutisht mm. gjithë llojet. Kështu që uh, por kur të duhet që të zgjedhësh vetëm tre mbiemra pak e vështirë. Për të futur brenda që të gjithë në atë qyp, uh, mund të bëhet pak më e vështirë. Megjithatë, bëhet domethënëse. Mm -hmm. Kam përshtypjen unë. Kështu që Nuk e di nëse ndonjëri prej jush është gati të po vijë në skenë sot në mëngjes. Ka ndonjë? Sigla, ju lutem. Pas. Jo, okay, mirë, në rregull. Është e vështirë është. Je, do të thosh. Do duhet pak kohë. Bëj bëj shaka unë se nuk është aq e vështirë, jo. Hajde që. Uh, jo, duke qenë se janë vetëm 3, kupton? Mm. Dhe mund të të vinë ndërmend shumë shumë Be, shumë të tjera. Dy pozitive, një negative për shkakun 3. Merr 3 të mia i bëj 6. Shiko, shiko, shiko se cila është, shiko se cila është mendoj unë, ja, kjo është sigla një. E programit. Ky është një program i ri, është program brenda programit, është programi ku ne zgjedhim tre mbiemra që të përshkruajnë shoqërinë shqiptare sot. Ej, dëgjoni pak. E para që duhet bërë është kjo mendoj unë, meqë ke 3. Fillim fare ti duhet ta ndash. Do ta ndash të thuash, do të përdor dy pozitiv, një negativ ose ose kundër. Tre negativ ose, ose tre pozitiv ose e kundërta, anasjellta asaj që thash në fillim. Pra, në fillim ti si do si do ta bësh? Tani, nga ato që unë dëgjova, qëndrojnë të gjitha, por po marr vetëm njërën prej tyre mm. dhe unë do thoja uh, Rinore. Rinore. Shoqëria shqiptare sot është Rinore, thua ti. Do thosha më tepër adoleshente, Ky është një fakt demografik në fakt. Po. Që ti thua, kështu që. Jo, jo, unë e marr në të tërë kuptimin e fjalës. Edhe rinore çfarë, edhe rinore në mendim në koncept? Brenda dhe jashtë. Thua? Mhm, unë mendoj se po. Ka njerëz që mund thonë është është për përkundrazi, thonë është me të vjetrën. Është shumë me mendime, ku po, diun. Po, shiko, duke qenë se janë të rinj, kanë shpërthime nga më të mhm. çuditshmet. Janë Në situata të caktuara nuk e përmbajnë dot veten dhe shpërthejnë ashtu si një adoleshente e vërtetë. Një harxhove i ri, është rinore, po, pra, shoqëria shqiptare. Për dy të tjera do të mendoj të pak. Rinore pozitive, hipokrite, e kulturuar europiane, e dhunshme, energjike, injorante, raciste, optimiste, e civilizuar, arrogante, e lodhur, punëtore, brillante, servile, zgjidhni një, Altin. Vetëm një për tani. Jo, në fakt kam zgjedhur 3, kam oh. zgjedhur është E lodhur, arrogante dhe optimiste. Domethënë dy negative, një pozitive. E lodhur, arrogante, por... Por, optimiste. por optimiste. Mirë, në rregull, e lodhur, arrogante. Po mund jetë, e, ok, po s'është brillante, domethënë, s'është as raciste, së të jo optimiste, është, po. Europiane, jo? S'të ngjit Europiane. Jo, s'të S'ke kundra europianizmit tonë. Apo si jemi? Ti mund të mos kesh asgjë kundra. Jo, mendoj që ne vetë të kemi. Më shumë domethënë jemi ndikuar nga media se sa jemi vetë, domethënë drejt europian ta ndiejmë veten europian. Mm. Unë mendoj që se sikur të jemi më europian në televizor se sa në po, jetën po, reale. Në jetën reale jemi çfarë? Më më turq? Më turq. Jo, mos e valen, mos i bie vërdallë tash. T'i themi ca gjëra siç Drejt për drejt. Se ajo është, domethënë, e kupton, për ne kshu ka qenë gjithmonë dilema, ishte Perandoria Osmane, ishte Europa. Ajo ka qenë beteja, mos themi tash si. Jemi diku. Ne po them turq, nuk them Erdogani sot. Po them turq në mendim kështu. Nejse. Ehm, um, Olta, e dashur Olta. Që je heshtur. Olta që po, sa ke zgjedhur nga këta mbiemra? Po them që europiane jemi. Europiane jemi si po, po. shoqëri. Që jemi një çik Gjithë do quhemi grupi i negativëve. Ne. Kupton? Edhe shoqëria jonë kështu është. Janë ca parazitë, futen të gjithë në një thes. Mm. E kuptoj. Okej, okay, në rregull. Okay, të tretin do më japsh? I treti i treti. Jemi pak pesimistë kështu, por si koha. S'e ke këtu, domethënë është shtuar nga jo, vetë. Mirë, okay. Faleminderit Olta. Është është europiane, por uh, parazite dhe pesimiste. Domethënë ndërkohë që ju keni mendime krejt të ndryshme me njëri tjetrin. Altini e ka e ka optimiste po. shoqërinë tonë, sido që po në fund fare. Ju mund po. të zgjidhni tuajën miq të dashur mbas pak në klubin e mëngjesit. Kthehemi shpejt. I woke up today in London. La la la la. Ora është 7:24 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të shkoni. Tani ma thoni pak këtë me peshkun. Është një shprehje e Albert Einsteinit. Të gjithë janë gjeni, por nëse e gjykon peshkun sipas mundësisë për t'u ngjitur në trung, do të jetojë tërë jetën duke besuar se është budalla. Aha. Do me thënë që se, secili duhet gjejë forcën e vet Absolutisht Kam po. përshtypjen unë, mos përpiqet mm -hmm. peshku të ngjitet në trung se del Nëse e gjykon peshkun sipas mundësisë për t'u ngjitur në trung Atëherë do të jetojë gjithë jetën që është budala okay. Duke menduar që është budala Më pëlqen, më pëlqen mua Parimin dhe i diri Asnjë gjë Blendi Do të ketë qenë burrë i mençur ky Einstein Normal Nga kjo shprehje të paktën kështu duket Dhe jo vetëm shkrimtar ka qenë, ç'ka qenë ti? Se teoria um, speciale e relativitetit. Meqë meqë kemi qenë, po flisim pak edhe për kafshët, dje ishte një protestë përpara Bashkisë së Tiranës për uh, keqtrajtimin e kafshëve nga punonjës të bashkisë, kam përshtypjen unë. Kjo nuk ka pse të bëhet edhe aq politike, edhe të marrë ngjyrimet e Partisë Demokratike, e kupton mm -hmm. Lulzim Bashës si personazh publik e, politik etj etj. Por ata njerëzit që punojnë atje në bashki, këta njerëzit kaq mizorë me kafshët mund të paktën uh, ndaj tyre të merret ndonjë masë dhe kjo si praktikë e vrasjes së kafshëve dhe hedhjes së tyre në plehra. Kjo pastaj përbën një problem, kam përshtypjen një shkelje të kodit të higjienës të përbindshme që ti në në plehrat mes banesave të hedhësh kërmat e qenve që që vret, sepse nuk është ajo mënyra për për për të hequr trupin e një kafshe që do të dekompozohet aty. Ëh. Mm në mes njerëzve. Edhe ata që vijnë t'i marrin plehrat, ajo kompania private kush është që i tërheq ato, nuk ka pse ë, të detyrohet të marrë një qen të ngordhur, e kupton, edhe ndoshta edhe të çfarëdo të jetë. Shumë e shëmtuar. Ishte një shëmti revoltuese, kështu që unë e kuptoj. Në fund të fundit nuk është zgjidhje kjo. Absolutisht fare. Një mizori e, e, e pajustifikuar që i çoi këta të rinjtë për për të shkuar përpara bashkisë dje dhe për këtë ne i mbështesim. Thënë kjo, Ai kopshti zoologjik në Kopenhagen. Mm. Ndërrojmë pak atmosferë që ë para nja 3-4 javësh ndoshta pak më shumë uh, vrau atë xhirafën. Xhirafa po. Të cilës pastaj bëri atë disektimin e saj publik përpara mm -hmm. fëmijëve ku mm -hmm. tregoi se si uh, ishte e brendshmja e një xhirafe. Ka vendosur tani që të vrasë 4 uh, luanë. Oh, oh, po, 4 oh, luan kanë njoftuar oh. janë prapë në lajme, janë janë dy dy dy luanëve janë këta këtu. Um, po, të vëzhdim. Më duket po. sikur iu bë zakon këtyre që të vrasin kafshë. Iu bë zakon njëri. Po, iu bë zakon. Çfarë ka ndodhur e kanë shpjeguar. Jo, mos u shqetësoni shumë kanë thënë njerëzit nga kopshti zoologjik i Kopenhagenit. Këtë herë s'do të ketë fëmijë. Çfarë çfarë po ndodh? Këtë herë në fakt nuk do të ketë një disektim publik, do të ketë vetëm vrasje të luanëve. Por çfarë ka ndodhur është që ata janë duke sjellë në kopshtin zoologjik një mashkull të ri, mm. kanë blerë një luan mashkull të ri, i cili ë i cili do të sjellë do do të formojë si thua një një familje një familje të re luanësh, një një fis, ndoshta nuk e di cila është fjala shqip. Pride i thonë uh, anglisht tufës së luanëve. Tufa. Mm. Familja që është ka një mashkull edhe këto femra. Mm -hmm. uh, Mirë, po dy femra që ata i kanë tani, mm -hmm. nuk janë në janë janë të vjetra. Ah. Kështu që këta kanë sjellë kanë sjellë një mashkull të ri dhe duan që bashkë me këtë mashkullin e ri të sjellin edhe dy femra, dy luanesha të reja. Në mënyrë që këta të formojnë një familje, Ky luan dhe këto dy luanesha dhe në këtë mënyrë pastaj të rritet një familje e re luanësh. Dhe thotë këto dy femrat janë mbi 10 vjeç që kemi ne, kështu që nuk janë këto femrat e duhura për ta çiftuar, për t'i çiftuar, se me sa duket luani kështu e ka, në botë pranohet mm. jo vetëm me 2, me 3, me 4, domethënë normal. Ka, ai luan nuk është as musliman as i krishterë, por thjesht është luan. Dhe ëm Edhe për këtë arsye, këto femrat do të vriten. Por këto kanë dy klyshë. Edhe këta klyshët, nëse ne i lëmë, thonë ata, do t'i vrasë luani mashkull kur të vijë. Është kjo është e mbaruar. Është është e padiskutueshme. Është e padiskutueshme. Ai nuk do lejojë që të po ndodh me këta njerëz në këtë kopshtin zoologjik sepse do të vazhdoj ta them sërish, po më duket idiotizmi më i madh në botë. Blej një biletë dhe shkon në Kopenhagen. Edhe thua ja t'ia përplas në fytyrë këtij zotërisë. Po sepse unë e thashë edhe pak herën e kaluar me punën e xhirafës mm. dhe që e bën përpara fëmijëve, sepse mua më duket sikur ti po jep shembullin më të keq të mundshëm që këto janë të vjetër, nuk na hyjnë më në punë, dhe hajde t'i heqim qafe. Dhe nuk është kështu, nuk funksionon në çdo Kështu funksionon në natyrë thonë ata. Edhe në xhungël do na vënë. Lejo të lejo të jetojë në xhungël dhe pastaj le të bëjnë ata dhe të shohin se si do se si do të do të mbijetojnë. Ti ri thua le të bëhet kasaphanë. Por nëse ti e ke në dorë, atëherë duhet mos e lejosh një gjë të tillë. Mm. Është vërtet, është vërtet. Është vërtet. Nëse ta këta e kanë marrë gjitha gjasat në fakt. Do të vrasin këto luane tash, ikën këta. Jo, jo pra e bën një lloj zakoni. Ama hajde s'ka gjë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Tani ata kam shumë në janë danezë, ata dinë se ç'bëjnë. Plus janë në Bashkimin Evropian. Kthehemi pas pak. Kjo do të thotë që çdo gjë e tyre. Është shumë keq, ishte pjesë, ishte pjesë e protestës dje. Nuk hyhet në Europë duke vrarë. A? E pra. E pra, as në Europë nuk dilet duke vrarë. Bën kërdinë këta me xhirafa me luan. Jo, kur hyn atëherë ke të drejtë me sa duket. A pse ky është synimi? Të hyjmë pastaj të vrasim. Po, kështu po thonë dhe ata. Cilët tre mbiemra do të zgjidhnit për të përshkruar shoqërinë shqiptare? Sot është pyetja që kemi bërë edhe në faqen tonë në Facebook, mund ta gjeni tek facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, mund të vini atje jeni të mirëpritur. Rinore, pozitive, hipokrite, kulturuar, europiane, e dhunshme, energjike, injorante, raciste, optimiste, e civilizuar, arrogante, lodhur, punëtore, brilante, servile. Ose zgjidhini vetë tre mbiemra dhe përshkruani shoqërinë në cilën jetoni ju sot në në Shqipëri. Si mendoni se mund ta përshkruani më mirë, nëse do të ishim detyruar të zgjidhni vetëm këta tre mbiemra? Për sa i përket temës, uh, Snuku na ka shkruar sot në mëngjes, thotë uh, injorante, injorante, injorante. Dua të bëj një ndalesë, Snuku ka hapur një faqe në Facebook. Mm -hmm. A e cila faqe në Facebook quhet uh, facebook.com fraksion i papun i papun. Ë uh, dhe mund të shkoni edhe ose ta kërkoni i papun po gjendet. Tam. Dhe e ka hapur tani në shkurt sepse me sa duket është uh, i papun dhe i mërzitur. Ëm um, dhe do që të organizohet për këtë çështje dhe na ka lutur që ta themi këtë gjë, që E ka një faqe atje. Ne po ja bëjmë. Vajta menjëherë bëra like sepse un kam qen pa punë dhe e di që është një ndjenjë shumë e keqe. Është shumë e keqe si ndjenjë. Ky po fton të gjithë ata. Absolute. Të gjithë papunët. Të papunët që të kenë një faqe në në Facebook. Meqë të papunë ka shumë faqja duhet të jetë shumë popullore. Kam përshtypjen, po të bësh një llogari domethënë. Mhm. Vetëm që duhet që të gjithë ta dinë dhe të shkojnë atje. Kuptohet. Jo, un kam hall se mos këta të papunët duke u marrë me faqen e të papunëve. Do mbeten do mbeten vërtet pa punë. Po në paktën Paktën asnjëri s'do gjej punë. Paktën po merren me një punë, gjithsesi. Po po, janë organizuar. Kemi po, Lucienin po. që thot hipokrite, injorante, servile, së mm. fundmi po rritet një adoleshencë me prirje sadiste. Me prirje sadiste. Uh. Kjo nuk është e bukur. As pak. Kjo s'm pëlqen as këtu si Shoqëria sot uh, bizantine ka shkruajtur Xhevairi, vetëm uh, një mbiemër, Alba shkruan është e dhunshme, është dhe servile. Ardi thotë se është cinike dhe arkaike. Erli ka shkruar mjafton thuash injorante dhe i ke thënë të gjithë mbiemrat e tjerë të sensit negativ. Shiko tashi, un jam kujdesur që shumica e mbiemrave të mos jenë sensit negativ. Kam thënë rinore, pozitive, Hipokrite, optimiste. e kulturuar, europiane, optimiste, e dhunshme, energjike, ignorante, raciste, e civilizuar, arrogante, e lodhur, punëtore, brilante madje, servile. Por njerëzit me sa duket kanë një prirje drejt eh, drejt saj. E dhunshme, e lodhur, s'ka shanse me ndryshu thot eh, Vita. Kristiana shkruan e dhunshme dhe mendjengushtë është eh, shoqëria jonë, ndërsa Fiori shkruan hipokrite dhe servile. Elsoni do lexoj edhe këtë. Mhm. Mm është e lehtë t'i vësh dy apo më shumë mbiemra, por eh, para se t'i vësh damkën, duhet të dimë pse i meritojmë të tillë mbiemra. Mendoj se është sistemi që na jep këto mbiemra, por diku shoh një rreze drite dhe shpresoj se pas disa vitesh do të ndryshojë diçka. Thotë eh, Elsoni. Mm -hmm. Faleminderit Elson, Elsoni hyn tek optimistët. Tek optimistët. Kemi Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic, miq të dashur, e mirëpresim në program. You know that I'm a Jamaican. Mirë mëgjesi Eldi Mirë mëgjesi Eldi Atëherë Eldi nëse do të zgjidhje ti midis këtyre mbiemrave tre për të përshkruar shoqërinë shqiptare sot Rinore pozitive, hipokrite, kulturuar, europiane, e dhunshme, energjike, ignorante, raciste, optimiste, e civilizuar, arrogante, lodhur, punëtore, brilante, servile E civilizuar, Blendi Një, e civilizuar, dy Arrogante pak. Mhm. Edhe kush ishte e para Blendi? Rinore. Rinore ishte e para. Rinore, Rinore. Rinore. Okej, okay, shumë pozitive, më pëlqen. Atëherë po kemi një një një shpresë Blendi se duhen mm. si pa shpresë kjo rinia shqiptare. E kuptoj. Duhet t'i japim pak shpresë. Po ti këtë shpresën e bazon diku apo për shembull kur thua e civilizuar, çfar çfarë çfarë mendon? Civilizim Blendi se rrjetet sociale këto gjëra që të paktën tani janë në zhvillim e sipër. Mm. Ndërkohë që bota i ka pasur Kemi situatë shiu përjashta dhe situatë me shumë trafik, te akset kryesore kanë probleme. Mm -hmm. Rruga Durrësit fillon nga semaforët Laprakë drejt Zogut të Zi dhe drejt qendrës. Rruga e Kavajës, shkolla teknologjike, kryqëzimi 21 Dhjetorit, prapë trafik drejt qendrës. Flasim për rrugën e Elbasanit edhe këtu afër afër urës rrugës Elbasanit lëvizja që vjen për tek sheshi Bush, pra drejt parlamentit është e bllokuar. Rruga Bardhyl, dy skajet e saj në zbritje kanë trafik të rënduar, është bulevardi Zhan d'Ark që fillon nga Ministria e Jashtme me trafik duke qenë ura e rrugës Elbasanit e bllokuar. Kemi dhe rrugën Ferit Xhajko në zbritje drejt stacionit të trenit rruga pesë maj e bllokuar kryqëzimi i Siri Kodrës me trafik të rënduar drejt stacionit të trenit me trafik bulevardi Zogu i Parë një krah vetëm lëvizja nga stacioni i trenit drejt sheshit Skënderbej bulevardi Dëshmorët e Kombit nuk ka trafik të dy pjesët e Unazës nuk kanë vështirësi flasim për pranë urës pranë shkollës Vasil Shanto Muhamet Gjollesha të dy krahët e saj janë të bllokuar Tirana e Re vetëm na vjen sot vetëm me një rrugë të me trafik është rruga Sami Frashëri nga shkolla Edit Durham Deri tek ura e drejtorisë policisë me trafik. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit Eldi. Eldi Meroli nga Radio Taxi Class miq të dashur, ne do të shkuputemi tani të shkojmë tek Ligabue, Cosa vuoi che sia, është titulli i kësaj këngë. Kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit, do të kemi edhe një lojë të parën për sot.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 Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mhm, mm mhm. Mm Unë e kam uh, gati një anagram për uh, ditën e sotme. Oh. Unë gati, gati për ta dëgjuar, patjetër. Okej. Okay. Okej. Okay. Altini gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Direva pson, miq të dashur, 069 20 70 222, 069 20 70 222 për të luajtur me këtë anagram, nëse i rivendosni këto gërma, do të formoni një fjalë, është mm -hmm. shqip. Është një fjalë krejt shqip nga ky i miri nga ky dhe i bukri baboku fjalori i gjuhës shqipe në çfarë faqe ndodhet Direvam pëson, nuk ta them dot se në cilën faqe ndodhet. 069 20 70 222 mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për çmim fitues. Okej, okay, tani ia jap fjalën koleges Jeri këtu për njërin nga historitë e saj. Do të tregoj një histori të një vajze 22 vjeçare nga Ohio, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ka ndodhur është që të gjithë kanë disa vese ose zakone të çuditshme, mhm. ndryshe nga njerëzit e tjerë, ashtu ka edhe kjo 22 vjeçare. Që në moshën 9 vjeçare Altini ajo ka zbuluar që ka ë do të ka për, ose preferon për të ngrënë kutitë e tualetit. Çfarë? Vajzat duhet t'i dinë të oh gjitha oh këto që janë pluhurat, që lyen sytë, që mund të lyesh faqen e me radhë. Vajza 9 vjeçare për herë të parë është takuar me këto lloj produkte kozmetike uh, kur kishte parë ato të nënës së vet. Dhe në momentin që i kishte ishte afruar, i kishte nuhatur, i ka pëlqyer era fillimisht dhe më pas ka filluar t'i hajë dhe që nga ajo ditë, pra nga mosha 9 vjeçare deri tani që është 22 vjeç, ajo çdo ditë konsumon. Ha të tilla. produkte kozmetike të oh. tilla. Oh. Dhe ka treguar për uh, median se konsumon 15 deri në 20 gram paketa me tone sysh në ditë. është. Wow. Po, një çmenduri e vërtetë. Deri 20 paketa tone sysh. Mhm, mm që janë të masave nga më të ndryshme, oh. do? por që konsumon 15 deri në 20 pakena, paketa me tone sysh në ditë dhe ka thënë që këto vërtet i bëjnë gratë të duken më të bukura nga jashtë, po janë por janë të shijshme dhe të bëjnë edhe të bukur nga brenda. Okej. Okay. Direvam pëson. Oh, më do ka një më. Më. Direvam pëson. Direvam pëson. Direvam pëson. Prandaj nuk e gjej ato tun. E pra. Tash mund të tash mund të gjesh Olta. Direvam pëson. Kjo është një fjalë e mirë? Është një fjalë uh, Mund të thoja që konotacioni më i mm. zakonshëm është negativ. negativ. Po jo shumë negativ, jo negativ si për shembull pa fytyrësi. E kupton apo diçka kështu. Por është diçka që është më gri. Mund të jetë më është zezë. Mund ndonjëherë mund të qellojë që të jetë e mirë, se për mm. shkak të kësaj mund të të dalin gjërat mirë. E kupton, por në vetvete mendoj që është një cilësi që nuk kërkohet tek njerëzit. Madje e kundërta e kësaj cilësie kërkohet tek mm. njerëzit. Direvam pëson, direvam pëson. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Okej, okay, do të ketë një orë jam ishtan tek primi Moçis për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë për anagramën. 7:50 minuta në këtë moment e ju jeni me klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju kemi kërkuar sot që të zgjidhni tre mbiemra, tre mbiemra, bëjini gjashtë po doni, Okej, okay, sa po filloi Game of Thrones. Shohim Blendi. Mua më pëlqen shumë ky uh, filmi. Mua më pëlqen dhe muzika shumë. Njëri nga më të arriturit e këtyre viteve të fundit, më të suksesshmit, legjendat dhe përrallat e veriut atje në Game of Thrones nga HBO. Ëm, um, çfarë ka ndodhur është dua ta lidh me këtë historinë e vogël që dua t'ju tregoj tani. Njëra nga gjërat më brilante që kam lexuar që të bëjë një mësues në klasën e vet. Mm -hmm. Është një mësues i cili uh, quhet uh, nuk e nuk e kam këtu. Nuk e kam emrin e tij. Uh, jo, nuk e kam. Po gjithsesi, është një mësues belg në një shkollë uh, 8 vjeçare. 8 vjeçare. Mm. Atje dhe ka ca nxënës që janë të klasës 6, klasës 7, të cilët shpesh në mësim kishin një zakon që bënin zhurmë. Mm -hmm. Dhe gjithashtu kishin një gjë, që ishin të gjithë fansa të Game of Thrones dhe wow, shikonin kuptohet. me shumë kërshëri se çfarë ndodh në episodet e ndryshme të kësaj shfaqje. Mm -hmm. Dhe mësuesi gjeti një mënyrë për t'i mbajtur fëmijët sus. Për shkak se mësuesi ka lexuar që të gjithë librat e George Martins uh mhm. -huh. dhe është më i avancuar në histori se sa realizimet televizive, uh mhm. -huh. ai e di se çfarë do të ndodhë dhe ai e di se kush do të vdesë, oh. sepse ka një gjë që në Game of Thrones personazhet e dashur vdesin. Vdesin. vdesin. vdesin. Kjo është e bukur. Sa më qendror, sa më sa më të rëndësishëm të duket se janë personazhet, ata personazhet që ne i mendojmë ok, ky do jetë deri në fund të librit, se ky është mbreti. Mbreti vdes. Dhe vjen dikush tjetër që është tjetër. Po, vërtet. Ëh, dhe ky thotë, unë sa herë që ata bëjnë zhurmë ça bëj, shkoj në tabelë të zezë dhe i them, Radhën për të vdekur e ka Edhe ua shkruan emrin e personazhit që do vdesë ah. duke duke i prishur surprizën e të parit filmit. Thotë ai unë i kam lexuar librat deri në fund, i di të gjithë që vdesin dhe janë me qindra thotë ai që vdesin. Edhe unë di edhe mënyrat ekzakte se si vdesin. Kështu që po po ta teprojnë thotë me zhurmën, Po kam Atëherë gjë dy- që funksionon shkëlqyshëm thotë ai dhe në klasën time nuk pipëtin më Sus, të asnjë gjë. gjithë. Pra, s'do të marrë vesh njeri. Se e di profesori se si mbaron filmi dhe e shkruan në tabelë. Kështu që nejse. Interesante Po, dhe shumë funksionale. dhe si i kështu që thënë, me këtë me këtë po ju lëmë, po ju lëmë me siglën e Game of Thrones. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike përpara. Kur të kthehemi, do të kemi ëm um, do të kemi ca lojëra, do të luajmë filma sot në klubin e mëngjesit e oh. veç asaj. Edhe lojën e anagramës e tjera gjëra që Altini ka përgatitur për ne, të bukura shumë siç janë uh, çdo mëngjes. Ju përshëndesim nga Club FM në 104. If I could change your mind nga Haim është kënga e parë e orës së dytë të klubit të mëngjesit. Mirë se keni ardhur miq të dashur. Ju mirëpres edhe në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ka shumë reagime atje për uh, këtë pyetje që kemi shtruar sot. Cilat tre mbiemra do të zgjidhnit për të përshkruar shoqërinë shqiptare sot. Ne kemi vendosur një tufë me mbiemra atje, juve mund të zgjidhni nga këta ose mund të sillni tuajat, mos u ndjeni në asnjë mënyrë të kufizuar për të punuar me këta mbiemra. Megjithatë, këta janë rinore, pozitive, hipokrite, e kulturuar, europiane, e dhunshme, energjike, injorante, raciste, optimiste, e civilizuar, arrogante, e lodhur, punëtore, brilante apo servile. Ë, uh, të gjitha cilësi që mund të gjenden jo vetëm në shoqërinë shqiptare sot, por uh, kam përshtypjen në të gjitha shoqëritë puna është me ç'masë. Shiko, uh, kudo që ka qytetërim apo ku ka njerëz, ka, ka edhe gjëra negative, po, po, ka edhe pozitive. Absolutisht. Mos të ndalemi vetëm tek negativet, se po mhm. flasim dhe për vete këtu. Mm -hmm. Patjetër, po flasim edhe për veten tonë. Po, Atëherë, mund t'i them unë tre. Mund t'i thuash ti, Jeri. Duke përfshirë dhe veten tënde. A jeri. E para që thashë unë është rinore. E para e di, të parën e the një herë. Po, e dyta që unë po përzgjedh është të zgjuar. Të zgjuar. Në çfarëdolloj kushtesh të ndodhen, arrijnë të mbijetojnë me zgjuarsi. Jo, për po ti e pare dhe kalamajtë e sotëm, që janë. Janë të zgjuar. Janë të zgjuar, janë të zgjuar dhe obezë. Um, Nëse dhe e treta që unë po përzgjedh është janë të duruar shqiptarët. Shqiptarët janë, domethënë ti kalove në një në një zen pozitiv. Në dimension tjetër. Ti sepse janë, janë këto dhe unë nuk dua të merrem vetëm me anët negative. Kjo quhet fusha e shtrembrimit të realitetit tjetër, jo, por gjithsesi. Jo, jo, jo, absolutisht. Atëherë pse janë të zgjuar unë thashë që në çfarëdolloj situatash kushtesh ekonomike mbijetojnë dhe ia dalin mbanë. Mirë, po dikush mund të thotë për shembull, mund të thotë dikush për shembull të argumentojë se pse shqiptarët janë budallenj. Edhe po të them, nuk do ta ketë shumë të vështirë për të gjetur shembuj. Unë njoh njerëz të tillë dhe dua dua të merrem prandaj them. Dua të merrem me ata njerëz që janë të tillë pa i lënë në. Mirë, po fole, po fole, mbylle gojën tash se shqiptarët janë janë edhe të pasjellshëm. Po, mikpritjen. Edhe shumë arrogantë. Mikpritjen e kanë akoma apo? Mikpritjen? Unë për veten time se jam e më dyshja. Një i shkon fle në shpi vetë, nuk është se se bujt. Se i bie derës dhe diku tjetër. është duke më bujt shumë dhe tjere tjetër. Ta marrim për veten time nuk lëkundem nga këto tre karakteristika që kam thënë. Hmm. Hiq hmm. veten time, po ju heq dhe juve. E hmm. lodhur, arrogante, optimiste. e lodhur, arrogante dhe optimiste është Shqipëri, është shoqëria shqiptare sipas atij. Shoqëria shqiptare, po. Kështu që mund ta keni dashur. Sepse ne shoqërinë e marrim sikur janë ata. Por harrojmë që brenda kësaj shoqërie jemi edhe ne. Pra. Ah, ne jo harrojmë që jemi ne. E pra? Jemi ne. Duhet duhet të shohim gjithmonë. Se shko po e pamë gjithmonë zi zi zi, atëherë nuk do të kemi një nuk do të kemi një uh, tablo tjetër për jetën tonë. Kështu që duhet t'i vëmë dhe pak ngjyra tablosë. Faleminderit. Dhe dua që të nënvizoj një fjalë nga të gjitha që tha Jeri është fjala tablo. Ehm, atëherë Direvam p Direvam pson. Direvam pson. Direvam pson është anagrama e ditës sot miq të dashur ka qenë me të vërtetë e vështirë për shumë prej jush. Direvam pson. Po ju them diçka. Direvam pson është një cilësi e njeriu mhm. dhe është një cilësi që nuk preferohet, sidomos në punë preferohet që njeriu të paktën mos të bëhet peng i kësaj sepse kjo cilësi mund të të paralizojë mhm. në një farë mënyre. Direvam Um, kemi tani edhe lojën e fjalës së censuruar me Altinin, jepi Altin. Dhe tani, dhe tani, fjala e censuruar në Kafe e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh dhe po rezulton çdo ditë një elektorale. Oj oj oj. Aha. Voilà. Është zonjusha Laura Vorpsi në Ekzakt. Këtë klip miq të dashur nga Selia Qendrore. Këtë fjalim do. E Partisë Demokratike duke akuzuar qeverinë Rama për uh, diçka, domethënë që për zhgënjim, ëh, për po, për zhgënjim. Po, po shkakton zhgënjim çdo ditë tek uh, po po e dëgjojmë edhe një herë se çfarë ka thënë. Ajo e ka akuzuar që gjithçka paskësh qenë një e tillë, një pip elektorale. elektorale. Ka përdorur mm -hmm. elektorale, do të thotë që do të thotë që fjala që kërkojmë ne është në gjinin femërore. Ëm, um, kujdes atje. Analiza është e drejtë. Një gjë elektorale, një pip elektorale, po kur mendoni pipin mendoni diçka femërore, një pip elektorale, kujdes. Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh dhe po rezulton çdo ditë një elektorale. Sepse mendova gënjeshtra, i ka këmbët të shkurtra, mm. një gënjeshtër elektorale. Po mund të ishte, sipas asaj që. Pastaj e humba edhe vetë se fillova të mendoja për këmbët e dikujt tjetër. A fillon me fë? Jo, varet Jeri, varet. Okej, okej. Teknikisht edhe mundet. Atëherë tani do të nisim, tani do të nisim edhe kuicin me seri, se E kemi kaluar kohën për muzikë, kështu që siç thon në anglisht might as well. Le ta çojmë deri. Sot do t'ju shpiem në klasën e 8. Unë kam marrë sot oh. ushtrime nga klasa e 8. Dakord. Kam uh, Kam eh, nga klasa 9, eh, klasa 10, klasa 11 dhe klasa 12 gjithashtu. Por po e mbaj pak thjesht. Po, po, për momentin do nga teta se. Mos shkojmë tek. S'i dihet. S'i pashë ato ishin sa. Sa nga ato jam, nuk jam në gjendje që as t'i shpjegoj. Kështu që tash nuk i marr për sigurt. Nëse kapiteni pirat, mhm. kapiteni pirat ka pesë eh, ka dy rrotulla të gjata me litar. Tam. Njëra është 50 56 metra. Mhm. Mm ndërsa tjetra është 98 metra. Dakord. Okej, okay, të qartë deri këtu? Shumë të qartë. Kapiteni Pirat ka dy rrotulla të ndaja me litar. Njërën mm -hmm. e ka 56 metra, tjetrën e ka 98 metra. Mhm. Çfarë mm -hmm. ai do të bëjë? Ai do që ta presë litarin në mënyrë të tillë që të ketë copa litari të barabarta. ekzaktësisht të njëjtës gjatësi, të jenë më të shkurtra se këto që ka 56 dhe 98, dhe të mos humbasë asnjë Asnjë. pëllëmb litar. Ah. Pra ta t'i presi këto të dyja me një gjatësi që të gjitha të jenë të së njëjtës gjatësi, dhe të mos i dali asnjë pëllëmb tepër Pra që ne ta po hedhi. kërkojmë se sa është gjatësia e Po, këtyre litarëve. Si mund t'i ndajë këtu këto që të dalin në të- në Në të prerje njëjtën të gjatësi. barabarta, po. Edhe un po jap opsionet. Mund t'i presi me nga Dire vam pëson, po po, zgjo se nuk është ashtu. Dire vam pëson është një cilësi e njeriut dhe është një cilësi që unë thashë se vlerësohet negative. Mund të paralizojë, mund të çojë në apati, mund të çojë në mund të çojë në mosveprim. Uh, Mund të çojë në mosveprim apo jo? Po, e vërtetë. Sepse ti s'ke këtë. Mm -hmm. Është një mungesë. Prandaj fillon me pa. po. Edhe për zgjidhjen e disa problemeve, nuk mund të zgjidhësh kollaj. Duhet që të kesh këtë, mm -hmm. ose në mungesë të kësaj je me këtë. Po. 0692070222 për anagramën e ditës sot në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që kemi një fitues në lidhje me Uh, Kuicin e thjeshtë aritmetik që kishim me kapitenin pirat i cili ka dy rrotulla me litar, njërën 98 metra, tjetrën e ka 56 metra dhe do që t'i presë në pjesë të barabarta, në mënyrë që të mos humbasë fare asnjë pëllëmbë litar dhe prerja e saktë do të ishte 14. Po, 14 metroshe. Fitues është Emiliani. Bravo, do të gjente do të thotë elektronik. Nëse do të plot do të plotpjesëtonim 56 me 14 do të merrte 4 copë, dhe do të kishte 7 copë të dala nga 98 metrat të prera nga 14. Në këtë mënyrë nuk humbet asnjë gjë dhe ka ka 4 plus 7 i bie 11 copa me nga 14 metra. Nga 14 metra secili. Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh dhe po rezulton çdo ditë një elektorale. Një forcë mm. elektorale Altin. Jo, Olta. Mm. Ne thamë fillon me f, por nuk mund të ishte forcë. Një fishkëllim Altin. Kjo në fakt i është afruar. Është bësha ka jo. I është afruar. Është me f miq të dashur, është një është një po mendon se është gjithë është një fantazi. Po, jo. Mund të jetë një fantazi elektorale. Se jo. dihet që Në një farë mënyre, në një farë mënyre ka qenë dhe piktor fantazist, si thua. Një fantazmë Altin. Një jo, fantazmë jo, elektorale. Jo. Mund të jetë një fund elektorale. Mm, po pse jo? Një fund elektorale. Po, po tash fund, po hajde. Fund mund të ishte, por jo. Jo, nuk e them këtë. E dimë që është me F, diçka që Laura e ka thënë, Por eh, Laura non çe këtu që të na e thotë vetë, kështu që duhet ta gjejmë ne 069 20 70 222 069 20 70 222 e dëgjojmë edhe një herë miq të dashur, është një deklaratë e Partisë Demokratike eh, drejtuar kryeministrit të vendit. Çfarë ka thënë uh, eh, përfaqësuesja e partisë në këtë klip? Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh dhe po rezulton çdo ditë një elektorale. Mundim. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Problemi më i madh me rilindjen është që opozita është gropë. Po. po. Nga ana tjetër, që s'ka asnjë lloj alternative. Ky është ky është me të vërtetë problem. Nëse, okay. S'ke ç'i bën. Jo, s'ke ç'i bën fare. Në një vend ku s'ka opozitë. Po s'ke opozitë. Opozita është e dhjamur 8 vjet vjedhje. Normalisht që s'ka pikë kredibiliteti si opozitë. Do të ndihen njerëzit debila komplet. Okej, okay, do të dëgjojmë një këngë tashi miq të dashur nga Icon Pop Song. Icon Pop Songu është loja ku ne dëgjojmë një melodi dhe duhet ta identifikojmë. Në këtë klip është një këngë që ka qenë hit Ndoshta 5 apo 6 vjet më parë. Ëh. Mm uh, këngë që është luajtur shumë në radio. Tam. Po. Dhe juve duhet vetëm të identifikoni se cili është titulli i kësaj kënge. Kujdes. Mm. Ne ju ftojmë që të luani në numrin tonë të telefonit 0692070222 ja çfarë do të ndodhë. A ju mund të dërgoni tituj filmash? Unë kam sugjeruar si mënyrë më e thjeshtë për Oltën për të për të numëruar që për çdo titull të dërgoni një mesazh. Mm -hmm. Në 0692070222. Jeri do të bëjë alfabetin si zakonisht, Altini do t'i thotë stop në një moment të caktuar, Altin ti duhet të vësh syze. Po. E kam betejë. E shikoj që mundohesh me atë. Tashi tashi uh, po ndërpres programin për të ta thënë. Po e kam seriozisht. Jo, jo, po nga që kam shumë gjëra aty të pranoj. Ha. Do të thotë, jo, po e renditje. Mund të jetë pak më lehtë. Atëherë Altini duhet të më thi, duhet të më thotë po, mua që të nis alfabetin. Jepi. Atëherë Altini do të do të nisësh ti numëro. Kur të thotë Altini stop, na thuaj cila është gërma dhe pastaj ne menjëherë fillojmë lojën. Madje lojën do ta filloj unë i parë meqë më bie radha apo do të është do të bëj mullirit i bie të filloj. Mirë, po e filloj unë. Okay. Tek Altini, tek Holta, tek Jeri prap tek unë, tek Altini, tek Holta, tek Jeri. Për 5 sekonda dikush që nuk ka një film me gërmën e caktuar do të digjet. Kështu që jepi Jeri, nis Altini. Jepi. Malet me blerim mbuluar, po. Mm -hmm. Um, Man on Fire, Man on Fire. E saktë, është e drejtë. Si e ka emrin ai? De uh, Denzel Washington, Man on Fire, po. Mm -hmm. Dhe menjëherë pas kësaj vjen Men in Black. Po, oh, Men in Black, po. Okej, në rregull. Madagaskar. Madagaskar, po. 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur për të luajtur me lojën tonë të filmave për një film një mesazh kush ka më shumë do të fitojë një dhuratë. Ëh, uh, Mëngjese lufte. Film shqiptar. Mëngjese lufte. Po, Mëngjese lufte është. Bravo, e saktë Mars Attacks. Mafia? Mafia Cop, nuk e di, s'jam e sigurt. 5. Oj oj oj. 4. Mësim për Lindën. Shqiptar, e gjeta. Mësim për Lindën. Mësim për Lindën. Mësim për Lindën. Okej, Mësim për Lindën. Mësim për Lindën. Po po po po po, është vërtet. Meet the parents. Oh, ja, ja, Meet the Fockers, nuk tha meet the parents. Monster. Monster. Oh, ah, Shirley. Shirley Monster është vërtet. Midnight in Paris. Midnight in Paris. Woody Allen, në rregull, Woody Allen. Filma me M miq të dashur 069 20 70 222. Kush ka më shumë filma ka një dhuratë. Jepi Holta. Ti mm, Jeri. 5 4 3 Me Kingdom. Magic Kingdom. Magic Kingdom është vërtet. 2013 një nga filmat më të bukur Magic Kingdom. Vazhdo Blendi. Po pra kështu i bie. Vasco Rossi vjen okay. tani, miq të dashur, E già i thonë kësaj kënge. Ne vijojmë, kërkojmë filma me M, kush do të ketë më shumë mesazhe me filma me M, ka përfituar sot një dhuratë në klubin e mëngjesit. Deri tani askush nuk është djegur, kemi dëgjuar Mad Max, Madagascar, Matrix, edhe tani dëgjojmë E già. Hello! E già. Ora është 9:35 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Okay. Rilindja e Edi Ramës është një dështim i madh dhe po rezulton çdo ditë një flluskë elektorale. Është fjala flusk, miq të dashur, flusk. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Sokoli 3 dysha i mbaron. Okej, në rregull, bravo që. Electronic Line për ty. I lumt, i lumt, i lumt, i lumt. Mm. Ej, do ju tregoj një histori fantastike për 2 minuta vetëm. Mhm. NASA dikur i detyroi astronautët e vet që të i detyroi. Nuk është tamam me detyr me detyrim, por kështu ndodhën ngjarjet që ata duhet të shkonin në NASA dhe t'u tregonin eksaktësisht se sa të madh e kishin e kishin çështjen, po ah, themi. Dakor. Po, e kam batalje. Sepse duhej që të ngjiteshin në hapësirë, duhej mm. krijuar një lloj pelene që duhet të ishte eksakt, eksakt, eksakt, eksakt. Nuk mund të ishte më e madhe më e vogël sepse shkaktonte probleme relativisht serioze. Kështu që duhet të ishte shumë i ndershëm të ishte Kjo është Faleminderit. matja, matja e Mhm. përmasave, nëse. Pak më vonë këtë histori është shumë interesante. Ëm Alan Shepard është një personazh, Alan Shepard që ne e njohim këtu në klubin e mëngjesit si njeriu i dytë në hën. Kam përshtypjen, po në Dytë? hën. Po. I dytë në hën, se për këtë është i njohur. Nga që nga që askush nuk e dinte kush ishte njeriu i dytë në hën, mbas Armstrongut, ëm, është Alan Shepard. Atëherë, kemi një ushtrim të vogël aritmetik do ta quaja unë. Mm -hmm. Po dua t'ju sfidoj pak për këtë. Edhe nuk do t'ju jap alternativa. Mm -hmm. Dua që ju të vini me një përgjigje të saktë. Ti Jeri. Mhm. Mm Veçanërisht se ti e mban veten për këto. Unë duhet të mbaj shënime. Çezëm, po, mm -hmm. një çezëm pikon pika uji. Po, normal. Është ajo, e keni parasysh atë? Pip, pip, pip, pip. Pip, pip, mhm. pip. Duhen 3000 pika uji për të mbushur një gotë me 200 mm -hmm. mililitra. 200 mililitra. Duhen 3000 pika uji për të mbushur Një gotë me 200 mililitra. Mhm. Mm duhet ë dhe bie një një pikë në sekondë. Okej. Okay, një pikë në sekondë. Mhm. Mm Pyetja është. Po. Sa litra ujë harxhon kjo çezmë çdo ditë? Në 24 orë. Wow. Mm -hmm. Kjo pikon një pikë në sekondë dhe duhen, duhen 3.000 pika për të, për të mbushur një gotë 200 ml. Një gotë, pra 3.000 sekonda i bie, mm -hmm. për të mbushur një gotë 200 ml. Nuk është, nuk është e vështirë. Është një ushtrim shumë i thjeshtë. Duhen bërë disa llogari të vogla. Absolutisht. Mhm. Kështu që sa litra harxhon kjo çezmë? Mister and Mrs Smith. Po, e saktë. Po, e kemi. Altini, Altini ka lexuar mesazhet dhe ka shënuar një letër. Dërgoni, dërgoni për për ju që dërgoni mesazhe me filma me M, ai që do të dërgojë më shumë filma me M ka për të fituar. Unë sugjeroj një mesazh për një film për një film në mënyrë që të jetë më kollaj për t'i numëruar. Memphis, e kemi thënë si film? Memphis. Margaret Thatcher. Mulholland Drive. The Mulholland Drive, ata që i din filmat i din se kush është Mulholland Drive. The Monument Man. The Monument Man, po ky sapo ka dalë. Po sapo ka dalë, po. Si mund ta bësh këtë? Turp të kesh. Ti nuk e ke parë akoma. Po Marco Polo që flet për jetën e tij. Tani nuk e di nëse ka titullin kështu. Mm. Po më duket se po. Nuk nuk jam shumë i sigurt. Film nga Disney 1999 më duket Mulan. Vetëm Ali më duket. Vetëm Ali është ai. Quhet ai. Po, po. po. Madame Butterfly. Ëm, Mud, Mud. Jua rekomandoj shumë. Po. Film shumë i bukur i vitit kaluar, Mud. Mud. M U D shkruhet me mm. me këtë që fitoi Oscar po, me po, po, po, Matthew McConaughey, që është i, i fshehur në një ishull. Duhet ta shikoni këtë film, shumë i bukur. Mud. Nuk e di, unë s'e di, si jam, si jam për memory. Jam unë. Nuk ka. E mirë, e fitove ti, mm, s'ka problem. Vetëm me dy kemi. Do të me 5 me 4 me 3 ti, si e fitove? Po bravo. Jo, jo. Ah, mm. Unë them ta lëm. Ngela tash. Vazhdo Blendi. Mm. Ta lëm, ta lëm. Yes. Murder by numbers. Po. Murder by numbers. Ky është. Oh, e kam parë unë. S'e vë re ti. Ta këshillojmë Olta ta. Ta shikosh po. Murder by numbers Olta. Marry him. Nice, okay. Fitoi Jeri, bravo. Bravo Jeri, bravo Jeri. Më në fund Jeri fitoi dikush tjetër përveç Blendit. Do të kemi miq të dashur edhe emrin e një fituesi aty që na ka dërguar më shumë emra mm. filmash me M. Kthehem pas pak tani Starsailor. Mirë se keni ardhur 8:50 minuta është klubi i mëngjesit miq të dashur në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë dhe Jeri, ë uh, Po Blendi. E kemi zgjidhur, po, po ti fitove. Do të thosha që unë me Jerin do ndajmë paqësisht, po ti fitove. Nice ëm ehm, Gjithashtu ka fituar Ermali me 32 filma. Oh! Wow! Bravo. 078 i mbaron numri fiton një kupon nga Nobis. Ermali me 32 filma me 078 078. Mm -hmm. Bravo, wow, bravo. 32 filma me M. Bravo. Sa filma me më mund të dinë njëri? Po bra. Po nani. Ky paska një një bagazh të madh. Se paska me MB, e paska me GB. Memorien. Jej. Okej, okay, ndërkohë që kishim në Icon Pop Song miq dashur këtë këngë dhe e kanë gjetur se cili është titulli i saj, kujdes, është kjo. Love Song. Dhe ka gjetur Arti Bravo Arti 023 mbaron numri Fiton 2 bileta për në Cineplex Po e verifikojmë Ndërkohë Një kërë e kaloj atë oh. Titulli i këngës Uuu. Wow. Si e vështirë duket. E di çfarë, kam përshtypjen që është këngë e njohur, por është një moment aty që është pak më kështu, me pak jazzy si natyrë mm. domethënë, me variacion. Nice, okay. Cili është titulli i kësaj kënge? Dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. Ka fuqi në numra, ka fuqi në numra edhe gjëra që neve nuk i gjejmë del që kur e dëgjojnë shumë vetë në radio pastaj dikush e fiton. Ë, uh, po i tregova pak më parë, do ta tregoja këtë historinë. Është një është një dokumentar që po bëhet tani, The Houston Chronicle në fakt është duke përgatitur këtë ë uh, dokumentar së bashku me Science Channel, që është një kanal televiziv në Shtetet e mhm. Bashkuara të Amerikës, dhe quhet Moon Machines dhe është një tregim i detajuar i mënyrës se si amerikanët të parët ishin ata që arritën në hënë, por gjithë punën që u desh teknikën, inxhinierinë, sforcot, e ke parasysh, mm -hmm. nuk nuk ishte aspak e lehtë që të realizohej gjithë ajo. Kështu që, ëm um, ka dalë një detaj që tani është zbuluar për herë të parë. Duhej që astronautët që do të shkonin me Apollon dhe me Gemini, dy anijet kozmike që u nisën uh, në kohë të ndryshme drejt hënës, mm -hmm. duhet të vishnin ca kostume që ishin shumë specifike dhe mes tyre edhe pelena për astronautët, sepse u kishte ndodhur më parë që u thanë ata që kishin shkuar të parët që është shumë vështirë të urinosh. Kuptohet. Kuptoni, je në hapësirë, ajo shkon lart, shkon poshtë, nuk ka forcë graviteti dhe si ta mbledhësh në një vend bëhet bëhet realisht thoshin ata një vështirësi. Si ta në një gotë. Po, është e komplikuar. Kështu që dizenjoja e rrobave, e pelenave që këta astronautë duhet të vishnin dhe ishin meshkuj këta që po shkonin në fillim, ishte e tillë që duhej me patjetër me patjetër që të kishte një kombinim të saktë midis masës mm -hmm. së burrit dhe pelenës. Nuk mund të ishte nuk mund të ishte më e madhe se ç'duhej dhe të të rrinte lirë. Ëh, mm -hmm. dhe nuk mund të ishte më e vogël probleme. Do të krijonte depozita urine që mund ta dëmtonin pastaj. Kjo duhet ishte fiks, duhet ishte fiks, fiks, fiks. Dhe u thanë atyre duhet na thoni fiks sa e keni, më shok, në mënyrë që t'u bëjmë pelenat, kjo ishte një bisedë që ndodhi, ndodhi në NASA. S'mund të dasmë kohë, s'mund të, s'mund ta bëjmë të vogël në këtë lloj situatash. Po, po. Dhe ishin tabela të mëdha ku thoshte filani. në fillim në fillim fare NASA kishte menduar për uh, të përdorur uh, tre përmasa dhe përmasat ishin uh, small, medium, large. Por mm. kur e panë që kjo mund të ishte ofenduese për disa nga astronautët, atëherë përmasat u rietiketuan në large, gigantic dhe humongous. Domethënë, ah, okay. e kishte vetëm masë, më e vogla u quajt e madhe po, po. e e ma e mesme u quajt gjigande dhe gjigandja u quajt super gjigande ja është përmasa po, po. i pabesueshëm small-i pati probleme kështu që kështu që kishte nga po të gjithë dilnin me të madhe një të madhe për mua vetëm ishte ishte më lehtë për ta për ta përtypur kështu që um, kështu i veshën kështu i veshën sot ama astronautët që shkojnë sot nuk mm. nuk i përdorin më Sepse sot uh, janë të pajisura me banja, um, ku me sa duket ka një lloj Vusin uh, ajra, ku mund të thosh. Po. Ma ku mund të rrijë, por nuk kam nuk kam nuk, nuk e bën më në, nuk e bën më në brekë. Mm, Sepse Alan Shepard ishte um, ishte shumë keq një herë ky astronauti, mm -hmm. edhe po thoshte atyre në Houston thoshte duhet ta po bëj, duhet ta po bëj, duhet ta bëj, duhet ta bëj, s'kam ku e bëj, s'kam ku e bëj. Ata nuk i gjenin dot një zgjidhje, kështu që ai e bëri në në kostum, në kostum, në kostum. kostum. Edhe u desh që të fikeshin gjithë sensorët që ai kishte në kostum, derisa oksigjenimi ta thante. Mm. E kupton se mund të digjeshin ato aparaturat. Sensorët, kështu, kështu që u, u fikën dhe u ndezën vetëm pasi ishte tharë. Ai, i thonë ktheje nga dielli. Pa ti s'ka as diell. Sa më rënë, nuk se ka rrotulluar diellin e kam këtej, një sekondë. Si te filmi. Kthehem pas pak në gjyshin e mëngjesit është Elen Levon tani me Wild Child. Me Kejsi, Kejsi, po. Kejsi. Nga na flet? Nga Tirana. Nga Tirana, shkëlqyshëm. Ë, uh, po na dëgjon apo po na sheh? Jo, po ju shikoja, po tani po bëhem gati për shkollë, që tani vetëm po ju dëgjoj. Ah, shkëlqyshëm. Ah, Atëherë ku ku studion Kejsi çfarë bën? Un uh, inxhinieri informatike. Oh, ah, shkëlqyshëm. Ah, Suksese. Ti ndërton të ardhmen Kejsi. Bravo. Po, Un uh, jam uh, jam shumë i dhënë mbas informatikës, kështu që të përgëzoj dhe dua të them se ke fituar sot një Lule nga bota e luleve. Në vazo. Shumë faleminderit. Dhe ka nevojë për kujdesje. Po, kështu që eh, ta marrësh atë kujdes. Të faleminderit Kejsi, faleminderit për dëgjimin. Gjithë të mirat. Ciao, mirupafshim. Është Kejsi miq të dashur, studente e teknologjisë së informatikës në Tiranë që na uh, telefonoi sot dhe ishte e para me përgjigjen e mesazhit për këngën e ditës. Kështu që mhm. bravo. Kemi nisur orën e 3 të klubit të mëngjesit në këtë mënyrë, 9:06 në këto momente. Unë po bëj gati edhe tekstin e këngës por sot duhet të themi që anagrama e ditës sot më ka qenë pavendosmëri. Kush e ka gjetur? Shumë e vështirë duhet thënë. Pavendosmëri. E ka gjetur Neri tani dhe fiton një orë nga Prime. Mund të të ketë mbetur merak se sa e vështirë është po. anagrama e ditës sot. Do të bëj një anagramë më të lehtë vetëm për ty. Sot? Apo nesër? Sot, pak më vonë. Mirë. Pak më vonë sot. Okej. Okay. vetëm për ty. Dakor, vetëm për ty. Mirë, uh, dua t'ju ndihmoj pak edhe me këtë uh, lojën e po them aritmetikore. Mhm. Mm që edhe kjo ka rezultuar e vështirë. Ka qenë e vështirë, po? Mm -hmm. Atëherë do mhm. t'ju jap ca opsione. Kemi një çezmë e cila pikon 1 pikë ujë për sekond. Po. Çdo sekond bie 1 pikë ujë. Duhen 3000 pika për të mbushur një gotë prej 200 mg. Ok, ose mhm. mililitrash, më falni. 200 mililitrash. 200 mililitrash mund ta mund ta mbushësh një gotë me 200 mililitrash, mund ta mbushësh me 3000 pika. Mm -hmm. Bien Okej. Okay. 10 8 6 4 litra. Litra. Kujdes. Njëra nga këto është përgjigja e saktë. Mhm. Mm 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Na e kanë gjetur edhe këtë Icon Pop Songun, thashë, Olta që duhet të kesh besim. Neve ishim, asnjëri prej nesh, nuk nuk ishte gati Bravo Teas, Kino. dy bileta për në Cineplex. Ej, meqë ra fjala tek Hello. Cineplexi, të enjten kemi filmin, uh, Një duam uh, super t'ju çojmë në një premierë. Filmi është The Great Beauty në anglisht, në origjinal La Grande Grande Bellezza. Bellezza. La Grande Bellezza, filmi që fitoi uh, çmimin Oscar si filmi më i mirë i huaj këtë vit, uh, dhe më thonë, unë s'e kam parë akoma, dhe do të shkoj të enjten me shpresë ta shoh. Nesër. Por uh, po ju them që të gjithë që më kanë folur për këtë film kanë folur fjalë shumë të mira, mm -hmm. shumë të mira për këtë film. Do të vazhdojmë tani programin me një tjetër këngë në Icon Pop Song. Kujdes, duam që të gjeni se cili është titulli i kësaj kënge. Hm? Kështu bëjmë ne, mbyllim sytë. Nuk e di, është është më vjen shumë e njohur. Nga ato këngë që mund të mund të ketë vajtur një u jo 20 vjet, po pothuajse. Oh, pothuajse. Duket se është e vjetër një 17 vjet. Kështu që vendoseni vet diku. Kjo këngë ëm um, njihet shumë. Dakor. E këndon një vajzë, siç do të bëhet e qartë nga teksti i këngës. Mendova Se pashë një burrë të sillej në jetë. Ishte i ngrohtë dhe sillej si njeri me dinjitet. Ai më tregoi se ç'do të thoshte të qash. Ti s'mund të ishe burri që unë adhuroja. Ti duket se s'di as do t'ia dish Përse është zemra? Por unë se njoh më atë. Aty ku shtrihej ai s'ka më asgjë. Dhe biseda është tharë tashmë. Kjo është çfarë po ndodh. Nuk shkon asgjë. Dhe jam e pavendosur. Nuk kam më besim. Kjo është se si ndihem. Kam ftohtë e turpëruar lakuriq në dysheme. Iluzionet nuk u bënë kurrë realitet. Jam zgjuar krejt dhe qielli është ndarë atje. Ti je pakëz vonë. Unë jam e pavendosur. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Sikur të dëgjoje gjysmën e një sekondi nga sekondi i parë i kësaj mm. kënge, menjëherë do ta kuptoje. Se për cilën po këngë bëhet fjalë. Unë po them që po të dëgjoje një sekond të plotë nga tingujt e parë të kësaj kënge ti menjëherë do ta dije se cila është kënga. Mendova se pashë një burrë, po ky është refreni këtu, ë. Nuk kam më besim, kjo është se si ndihem. Kam ftohtë e turpëruar lakuriq në dysheme. Iluzionet s'u bënë kurrë realitet dhe qielli është i ndarë atje. Ti je pakëz vonë, unë jam e pavendosur. Shumë e bukur. Mm. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. R.E.M. do të këndojnë ÜBerlin tani në klubin e mëngjesit 9:19 minuta është ora në këtë moment e ju jeni me Blendin, Erin, Altinin, Oltën dhe Lorin në Club FM si çdo mëngjes. Ora shënon 9:22 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Jemi rikthyer në program, miq të dashur tani, më duket se ka pasur alternativa me ç'po më thotë Olta mua. Ëh, uh, në lidhje me këtë këngë, çfarë kanë mm. thënë Olta? Dy bileta për uh, Benin, po? Benin, pra. Dy bileta për në Kinema Imperial, më falni për uh, tek Cineplexi, që është filmi uh, La Grande Bellezza. La Grande Bellezza. La Grande Bellezza. Kujdes. Ky është artisti që kërkohet. Oh, kjo, këtë unë e di. Ne po kërkojmë artistin e kësaj kënge. 069 20 70 222. Po skuq ti. Po skuq ti. Ti e di artistin? Më duket kënga shumë e njohur, po jo. Okej, okay, kështu e. Një histori e habitshme vjen nga Texasi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ishin dy veta. Këta janë dy maskarenj të jashtëzakonshëm, kam përshtypjen. Oh, po, ishin uh, njerëz që merren me trafikun ilegal të njerëzve nga Meksika oh. drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe çfarë bënin? Ishte një krim i dyfishtë. E para, kjo është krim në vetvete që të transportosh ilegal, uh, mm -hmm. njerëz. Po, klandestin etj etj etj. Dhe e dyta të marrësh pa dëshirë pastaj. Trafikim qeniesh njerëzore dhe jo, e di çfarë bënin këta. Këta u merrnin lekë që t'i sillnin nga Meksika drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe pastaj, mbasi kishin kaluar kufirin që është një uh, peripeci e jashtëzakonshme që mhm. zgjat rreth 3 ditë 3 net për të kaluar kufirin përmes shkretëtirës etj etj. Ëm um, këta U merrnin lekët në fillim. Po. I nxirrnin matanë kufirit në shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe aty i mbanin peng. Ah. Oh. Aty i mbanin peng dhe pastaj telefononin familjet që i prisnin, mm -hmm. sepse ata kishin lidhje miq, shokë, ndoshta familjarë të tyre në shtetet e bashkuara të Amerikës dhe u thoshin, "A ti je Filani, vllai i, po, Benit mm -hmm. që kemi sjellë nga Meksika?" Po, i thoshte Beni. Po, më fal, jo Ben, po e quajmë Fernando. Fernando. Që ashtu, e kupton? Jo, se Lady Gaga thotë jo Fernando të lutem, po. Okej. Okay. Alejandro. Alejandro, në rregull. Okej. Okay. Uh, ti je kushuriri i Alejandros? Mm -hmm. Fernando. Sorry, thoshe ti. Po, po. Po, po, po, po. Dhe zakonisht merrnin 15000 dollarë për t'i çuar në Amerikë dhe kërkonin pastaj 15000 dollarë të tjerë për t'i nxjerrë nga po, po. Wow. Kishin mbajtur në shtëpi tani i kishin kërkuar gjyshes së njërit, i kishin kërkuar gjyshes që të jepte 13 mijë dollarë për të nxjerrë vajzën e saj dhe dy nipat. Po, gjithë kursimet. Kjo kishte vajzën edhe dy nipat që këta i kishin sjellë në Amerikë, tani i mbanin peng dhe i thoshin, "Do që t'i nxjerrim po." Na jep kaq. 13 mijë dollarë. Shko në bankë ku i ke kursimet, ça ke. Na jep neve nëse do të shikosh nipat edhe gocën ose i kishin thënë ata, "Ne mund t'i bëjmë të zhduken." Fat, Ke, kemi fuçi me, kemi fuçi me acid, fuçi me acid, e ke parasysh gjëra të tilla që mund t'i mund t'i shkrish këta kalamaj, domethënë mund t'i bësh. E nejse. Ë, uh, gjyshja nuk kishte lek dhe e po kanë ndjekur e ka policin. E kanë jo, e kanë ndjekur ah, vet. E kanë ndjekur vet. E kanë ndjekur vet se ku do shkonte. Po, dhe mbasi e ka parë se ku ka hyrë, ka marrë policin dhe ka thënë që në filan shtëpi Më duket se më kanë peng fëmijët e ku di unë se çfarë. Librit të mesëm. Ka shkuar policia atje. Goxha guxim. Siç tregon policia, gjëja e parë që kanë vënë re kur janë afruar tek ndërtesa ishte era e fuqishme e kakës që vinte që atje. Oh my god. Po, vinte era. Ka gjithë ndërtesa. Atje brenda kishte, sa veta mund të kishte në një shtëpi. Po një 20 30. Një 20 30. 30 po mendoj edhe. 100. Oh, urdhro, urdhro. 115 pengje. Jo, jo, jo. Këta mbanin, këta mbanin, kishin arritur mbanin 115 pengje. Kishte njerëz atje që kishin rreth 6-7 javë që kishin kishin arritur. Se nuk po u kalonin lekë. Po, gjëja e dytë që i bëri oh, përshtypje policisë kur vajtën atje ishte që brenda dritareve një burrë me brek ua bënte ua bënte me duar e me këmbë. Dhe Ja jam këtu help me. Ishte njëri nga pengjet, po. Ua kishin marrë rrobat të gjithëve, gravet e burrat. I kishin lënë me brek dhe siç kanë shpjeguar më vonë këta, ë uh, trafikantët, kjo bëhej në mënyrë ose pengmarrësit në këtë mm -hmm. rast, bëhej në mënyrë që ta bënin më të vështirë arratisjen nga ana e tyre. Sepse kishin frikë se mos hidhej ndonjëri nga dritaret, sido që këta kishin zënë dritaret me me drurë me kështu, por që, që ata gjithsesi ishin me brek. Kjo do ishte më e vështirë se sa Po kam dyshimin unë kur të mban tjetri peng edhe me brek del. Nuk është se do ta ndiejë shumë. I shkon e shqyen gardh. Nuk është në, në listën e gjërave luku për atë moment nuk është shumë çu, e ke parasysh. Nuk është se e vret shumë mendjen. S'më shkon kjo kmisha. Po gjithsesi, janë Ka uh, pas kanë qenë të tmerrshëm. Njerëz nga Guatemala, El Salvador, Mexico, Honduras edhe vende tjera të Amerikës Qendrore që dëshpërimisht kërkojnë që të lënë vendet e tyre për të gjetur një punë edhe një jetë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por që duhet Ëndrra amerikane, Eh. por që përfundonte në këtë. Po kjo përfundoi në kam Kjo përshtypjen- përfundoi mirë. Mirë, relativisht e këta do kthehen gjithë. Pozitive. E, Nejse, por nuk rrezikoi jetën askush të paktën. Jo. Prandaj nuk- them mirë. Nuk ë, nuk ë, jo, plus jo u veshën pastaj. Ideja, policia kapi të këqijtë. E, Policia i kapi Faleminderit, të Altini. këqijtë. Kjo është kjo është çfarë na pëlqen. Mirë, ëm Un po ju thosha tek teksti këngës pak më parë. Mhm. Mm që nëse do të luaja një fragment nga teksti i këngës, sado i shkurtër të ishte, ky fragment do të mjaftonte që ju ta dallonit se cila është ë, kënga që un Kënga. kam zgjedhur për tekstin e këngës. Ju thashë që është nga një vajzë, Po. vajzë shumë e mirë, vajzë që Altini ka shumë qejf. Tani do luaj vetëm një sekond, një sekond nga teksti i këngës. Okej. Një sekond, se do të shikoj. Vetëm kujdes sepse dhurata është një orë, kështu që një sekond vërtet. Refreni ishte i tillë. Kjo është çfarë po ndodh, asgjë nuk shkon, jam e pavendosur. Po, nuk kam më besim, kjo është se si ndihem. Kam ftohtë e turpëruar lakurish në dysheme. Iluzionet nuk ndryshuan në realitet. Qielli është i ndarë atje. Ti je paksa vonë, unë jam e pavendosur. 0-6-9-27-12-2 Mjaft Ok Është thjesht Mirë, shkojmë tek muzika tani Snow Patrol Do të këndojnë Just Say Yes është titulli i kësaj kënge Snow Patrol Grup i mirë Kishim kohë pa dëgjuar prej këtyre S'kanë bërë ndonjë këngë Jo Kanë marrë ca pushime Snow Patrol Që parë një një vidi gjyzë Ok, dëgjuam edhe nga Natalie Imbruglia Torn Ishte kjo këngë shumë e bukur prej saj Faleminderit shumë Natalie uh, Nga Australia, aktore e dramave televizive atje Po gjithashtu edhe këngëtare shumë e njohur Kjo këngë, miq të dashur, uh, origjinalja është shkruar nga grupi Ednaswap dhe pastaj 2-3 vjet mbas origjinalit është ribërë edhe bërë e famshme nga Natalie Imbruglia, regjistruar në Londër për uh, albumin e saj. Duket se quhet Two Steps Off the Middle apo diçka uh, Left of the, duket se quhet Left of the Middle, pak majtas nga qendra. Mm -hmm. Titulli i po, albumit, e gjenin kështu. Majtas. Vitet 90 kishin uh, shumë kreativitet. Mirë, na kanë thënë pra, se Pra teksti këngës siç po thonim, është nga Nat Natalie Imbruglia, Torn, Torn, dhe ka gjetur Eva fiton një orë siç thamë nga primi. Tani për Bravo, për këtë këngën këtu mm -hmm. në në në Icon, Icon, Icon, Icon Pop Song, mm -hmm. kemi ndonjë fitues? Jo. Kanë thënë nga Avril Lavigne, por që Orkestra Zaimi e di. My shoes Di që ka të bëjë diçka me këpucët Robbie Williams Që është Tie My Shoes Apo jo, Shine My Shoes Ja, jo, jo. shajnë ma shus Kjo është një e tipit të Katie Meluas Domethënë nga, po, po, po. nga ajo Nga ajo zhanër Ok, tani për kënaqësinë e Oltës Miq të dashur këtu në Klubin e Mëngjesit Ne kemi uh, një lojë të re Blendi shtatë mana, s'e kemi përdorur këtë, e kemi përdorur pak më parë kur uh, luajtëm. Ju duhet të zgjidhni anagramën miq të dashur Managara. Managara. Managara, gara me mana, e, e shikohet këtu kush më shumë i hëngri. Managara. Hëngri 11, Blendi Blendi 7, 7, Lori 4, Lori 4, Altini Altini 3, tre, Olta që zero. s'duket, Olta që Olta. s'duket. Olta pati këtë. Ja ku ja ku Olta, Olta, a kjo është një gromsim? Një gromsim. Jepi, jepi Olta, hape gojën, hape gojën. 249. Hape gojën Olta. Ja, ja, prite një herë. Më fal se më dolën dhëmbët e prishur. Po më dolën dhëmbët e prishur. 1 2 3. Sa të tmerrshme që janë, zot. Vetëm një super burrë mund të të durojë. Ja, të kujtoj. Nëse. Mm. O ti unë në këtë emision dy nuk shkoj. Ka mundësi? A ka mundësi? Mos vëmë nga. Mirë, edhe një të fundit që të zbrazësh, mos kesh më. Bravo. Okej. Në rregull. Mirë, ishim tek tek aritmetika për ditën e sotme nga klasa e 8. Ne kishim bërë edhe atë quizin me çezmën mm. që pikonte ujë. Një pikë për sekond Do kemi një quiz tjetër? Po. Okej. Okay. Një quiz tjetër. Shumë i vështirë. Një fotograf Mhm. Mm ka rënë dakord të më paguajë 3600 euro mm. për çdo sekond. Më fal, 3600 euro në orë. Për po. çdo sekond që merr një foto të buzëqeshjes time. Tam. Sa para do bëj unë? Edhe një herë një fotograf do më pej, do më paguajë 3600 euro. Po. Për çdo sekond 3600 euro në orë, në çdo sekond.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 Janë mbledhur atje 53 vende të ndryshme të botës, janë duke diskutuar për luftën kundër terrorizmit dhe rreziqeve nukleare që i mhm. shfaqen botës. Kompania Catering që ka marrë përsipër që t'u shërbejë këtyre delegatëve, ama ka vendosur një gjë, nuk do të ketë nuse në nuse. Domethënë bjonde. Ah. Kanë thënë ata nuk e di se ç'kanë me bjondet, por si. kanë vendosur që mhm. gjithë kamarierët që do u shërbejnë liderave botërorë të jenë meshkuj. Wow. Nga 25 vjeç e lart nuk do të ketë femra, por kur është pyetur uh, drejtori i kompanisë, ëm, um, si ka mundësi, a s'është diskriminim? Hans van der Linde, që i bie titulli një hollandez atje në Hagë. Mm -hmm. Hans van der Linde ka thënë se nëse 20 zotërinj po shërbejnë dhe mes tyre ka dy apo tre femra bjonde, thotë ai, prishet komplet uniformiteti i asaj që ne po bëjmë. Plus që tërheqin vëmendjen e liderëve botërorë dhe kuptohet dhe nuk kanë nuk kanë përqendruar. Do të shikosh tashi bjondet apo do të shikosh uh, nuklearet tash. Kështu që nëse po tek Hermes News që ta këtë shumë interesante që kanë diskriminuar ndaj uh, ndaj bjondeve, ndaj grave. Në veçanti duan uh, burra. Mas më të gjerë. Burra. Okej, okay, ëm um, e kanë gjetur se cila është anagrama e Oltës për ditën e sotme. Kjo ishte Managara, Ma thashë. Ishte shumë e vështirë. Managara, që do të thotë thot, anagrama. Bravo. Anagrama. Bravo Olta. Kush e ka gjetur? Olta fiton një lule nga bota e luleve. Kanë gjetur edhe se vajza që ne kërkonim, artistja në uh, Icon Pop Song është uh, Colbie Caillat. Colbie Caillat para disa vjetësh bëri bujë me atë këngën. Kjo këngë është Bubbly, tani m'u kujtua, Bubbly. Dhe ka gjetur Ardita fiton dy bileta për Cineplex. Bubbly. Bravo Ardita. Sha Radio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Numri për të dërguar mesazhet është 069 20 70 222. Tani do gjeni ju fjalën tonë apo ne fjalën tuaj? Ne do ta gjejmë fjalën tuaj. Ëm Jeri a a mund të pihet fjala juaj Jeri? Jo, jo është një gjë që hahet. Jo. Preket me dorë. Po. Është një qytet, është një vend i tërë, një vend i tërë. Europian. Një republikë po them unë, kështu, ha? Mos në Tiranë ka disa vende të tilla. Ah, është një vend ku shkon për të pushuar. Në fakt, jo, për të pushuar. Në fakt, ke të drejtë, shkon për të pushuar, po një herë përgjithmonë. Jo, jo, jo. jo. Dhe janë ah. varrezat ose vorret, po jo mo vëlla. Ka disa të tilla në Tiranë dhe vendet janë duke u zënë, kështu që nxitoni. Jo, jo, jo, nuk ka lidhje fare. Po bëj një sy gjumë më zgjoni kur ta gjeni. Ka disa të tilla vende në Tiranë. Është një vend artistik. Atë është një kënd lojrash, më duket se e gjeta. Jo, asnjë rast tjetër nuk është. Është një banjë publike. Jo. Po jo, mo jo ka në Tiranë. Po pse ku ka në Tiranë? Po ku dëgjon me ka në Tiranë? Është një vilë në Gjirin e Lalzit. Ja, jo, janë larg. Përgjithësisht çdo qytet Të paktën në Shqipëri ka. Ka një të tillë. Në çdo qytet në Shqipëri ka një të tillë. Fillon me K, fillon me B. Mund të shikosh filma dhe është kinema. Është një institucion që qeveris qytetin e fillon me B. Jo, bashkia. Jo, jo, jo, jo. Baranga. Është një vend ku ka shumë njerëz dhe shkojnë shumë të tjerë në këtë vend. Po pra po, e gjete mirë. Për të parë, fillon me B, fillon me B. Po ti mbyllesh atë? As me B, as me A. Amfiteatri. Jo, jo. Ka shumë vetë shkojnë të tjerë për të takuar. As me B, as me A. Unë përgjithësisht shkoj gjatë fundjavave. O, e gjeta. Jo, jo çdo fundjavë po shkoj. Unë kam kohë që nuk kam shkuar me thënë të drejtë. Është një vend ku blihet. Është një vend ku blihet drogë. Faleminderit. Dhe jeri shkon çdo fundjavë. Oh, mbaj. Po jeri. Si qesh jeri. Fillon me sh jeri. Shpella. Jo. Nuk ka marrë malli për shpellën, po jo. Po ku shkon? Që thonin ne që shkon jeri çdo fundjavë nga Lëja, nga Lëja. Jo, më jo. Lumi, as nga Lumi, jo. Është brenda në Tiranë, ëh? Aha. Po. Është një vend brenda në Tiranë. Me çfarë fillon goca? Bëni të mira. Oh, fillon me N, fillon me N jeri. Çfarë është N? Noeli. Mund të jesh Louis Vuitton, mund të jesh ah, Dolce Gabbana. Fillon me G. Me G fillon. Oh, rroba të lira thoni ju. Mos janë rroba të shtruara në tokë ndonjëherë kështu? Mm. Edhe të varura. Këpucë të varura. Po. Okej, një është treni kush tjetra jeri? Tjetra? Ne e pa drejtën tjetër. Te nga ah, kombinati. Te spitalet, mos gaboj, nga spitalet. Nga spitalet ka një tjetër. Pastaj tre pastaj. Është një vend ku bien rroba me shumicë. Unë jam mm. njeri modest, Olta dhe nuk flas për tema të të të emisionit edhe sa unë jam e zonja e vetes time të shumë. një euro do marrësh, ë? Okej, dëgjo një euro do marr, po, bravo. Ashtu. Renisi fiton dy bileta për në Cineplex, ndërkohë Gabi është Radion. Gabi. Eda fiton dy bileta gjithashtu. Kurse Ejona është Truri.